l'Eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. molt bona tarda. Salutacions a tothom. Com esteu? Un diumenge especial perquè eh, el govern espanyol ha tornat a, a declarar l'estat d'alarma i la veritat és que no tinc notícies d'última hora perquè això ha sigut a, eh, aquest matí mateix i tampoc em vull embolicar amb aquesta qüestió. Vull que entrem directament al contingut del programa que porto doncs, uns àudios i unes veus molt xules així és que només això, eh, recordar que s'ha tornat a declarar l'estat d'alarma, que s'han inventat un toc de queda per, eh, en fi, eh, demostrar que eh, estan decidits a ser tot lo autoritaris que siguin, perquè, evidentment, com diuen molts científics, el toc de queda no serveix per aturar aquesta pandèmia hi han moltes altres prioritats que no s'utilitzen com a bandera ni per atemorir a la gent, com és el toc de queda. Podríem parlar dels recursos necessaris als centres d'atenció primària, als hospitals que el govern central i els autonòmics no, no han dedicat eh, perquè no tenen pressupost o perquè les seves polítiques doncs, no, no ho decideixen així. En fi, eh, al final d'aquest programa, a la segona hora, abans d'acabar a les 7, doncs, tornarem amb aquesta qüestió de l'estat d'alarma. No vull embolicar-me amb això, com us deia, tinc moltes ganes de que escolteu el programa que porto preparat avui, els àudios que he estat editant, i començarem amb un reportatge, una crònica de la projecció del documental El Ter al límit, que es va fer aquest mateix divendres el dia 23 d'octubre d'aquest any 2020, aquí al costat de les Planes d'Hostoles. Bé, a mig camí entre les Planes i Girona, Uh, com coneixeu, a Bascanó hi ha un teatre molt xulo i allà es va fer aquesta projecció del documental en el seu tour eh, durant la pandèmia, amb les dificultats que suposa, però amb tota la seguretat doncs, que, que es permeten fer les coses si es fan bé, i l'aforament va estar doncs, prou bé, eh, tenint en compte les circumstàncies, i us comentaré com va ser eh, aquesta projecció. Vaig poder parlar amb el director del documental, amb en Martín González de Monte. També escoltarem el breu cinefòrum que va haver-hi després de la projecció. I a continuació us porto també uns àudios de la Bienal la Bienal de Pensament del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. S'han fet un munt de xerrades aquest octubre i us porto dos que m'han semblat interessants. Una que es titula Les veus del planeta, amb tres dones que doncs, eh, ens parlaran de moltes coses d'una manera molt poètica perquè són dues escriptores. Estic parlant de Irene Solà i Maria Sánchez, juntament amb la cantant Maria Arnal, aquest serà el segon plat del programa d'avui. És literatura, però també podríem dir que gairebé és radioteatre, oi? Com podreu comprovar, fan unes lectures a tres veus amb uns textes molt, molt interessants i que tenen molta relació amb el riu Ter, amb l'aigua i, i amb la vida al planeta Terra. Um, dels éssers vius en tota la seva varietat, que a vegades limitem molt aquesta concepció dels éssers vius i, i n'hi ha un munt d'éssers vius que, que desconeixem i que potser a vegades els trepitgem, com poden ser uns líquens, i ni ens n'adonem, oi? Uh, això serà les veus del planeta. I a continuació, una altra selecció d'aquesta Bienal del Pensament, Ciutat Oberta de Barcelona, del CCCB, com us deia, en aquest cas amb una xerrada que es titulava Evitar el col·lapse, no d'evitar-lo, d'impedir que es produeixi, sinó d'evitar-lo, de, de viure eh, quan s'estigui produint. I d'alguna manera aquesta pandèmia ja està sent un assaig d'aquest col·lapse, oi? Quan s'han de tancar molts establiments, quan algunes cadenes de subministrament doncs, queden perjudicades o, en fi, que, que no sempre doncs, es pot subministrar tot el que la gent necessita, com la gent gran, per exemple, si no pot sortir, qui els hi porta els aliments... Uh, eh, més enllà de, de les limitacions en el lleure, o, evidentment, doncs, el més important, segurament, eh, els impediments de, de poder anar a treballar i, bé, doncs, un col·lapse que en aquest cas no té a veure amb la pandèmia, però sí que és un col·lapse més relacionat amb el model global neoliberal i també de crisi ecològica que ha causat és el que ens explicaran a eh, Marina Garcés, la professora de Filosofia i escriptora catalana, juntament amb el professor de Ciència Política, Carlos Taibo. Aquest serà el tercer plat del programa d'avui, de l'Eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. Així és que, sense més preàmbuls, anem a escoltar aquesta crònica de la projecció del documental El Ter, al límit, que vaig poder viure aquest divendres al Teatre Bascanó, l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org Hola, molt bona tarda. Bona tarda. Ets el director del documental Altera el límit? Correcte. No és la primera projecció que es fa del documental, esteu en tour ja des de l'any passat. Eh, no, eh, vam començar el tour al gener, al gener d'aquest any, Llavors, eh, després va venir la pandèmia i vam haver de parar-ho i des de l'agost que l'hem repren... eh, tornat a engegar, diguem-ne. D'acord, havia perdut ja la noció del temps amb això de la pandèmia, perquè recordo que vaig estar a punt d'anar a Sant Joan de les Abadeses i al final no vaig anar-hi, també em vaig perdre la d'anglès i finalment, doncs, avui sí, aquí el Teatre Bascanó, doncs veurem el documental. Eh, vau estar molt temps per fer aquesta producció? Sí, sí, eh, vam començar a rodar el juliol del 2016 i això vol dir que abans de rodar has de fer molta feina per, per saber què és de rodar, per saber de què ha d'anar la pel·lícula, preparar el guió, preparant bueno, la preproducció de qualsevol, de qualsevol pel·lícula. No? Eh, en aquest cas, una pel·lícula documental calia conèixer molt bé el tema, el que anàvem a tractar, i aleshores, clar, vam estar documentant-nos durant molt més de temps abans, però ja t'he dit, o sigui, el primer rodatge es va fer juliol del 2016 mm. i l'últim es va fer després del Glòria i després d'haver estrenat la primera versió de la pel·lícula. Vam tornar a obrir la pel·lícula i vam tornar a fer eh, unes filmacions i vam tornar a fer una segona, segon muntatge tenint en compte aquesta catàstrofe, diguem-ne, entre cometes, eh, natural, eh, que, que, que va esdevenir. No? Ah. Hi havia algun altre motiu polític de participació o de financiació o de postproducció per fer aquest, eh, aquesta nova filmació i aquest, aquestes noves gravacions? No, no. Eh, l'únic motiu era que <clears throat> nosaltres portàvem documentant el, tot el que passava amb el riu Ter des del 2016, diguem-ne, i de cop i volta va passar una cosa descomunal, no? Eh, que, que no se tenia constància riuades d'aquest estil i nosaltres que en el documental es parla del canvi climàtic i això va ser una de les millors manifestacions del canvi climàtic eh, que afecta pues, a la problemàtica de l'aigua i evidentment el riu Ter per tant eh, vam considerar que, que havíem de sortir a fer aquestes filmacions i així ho vam fer. Mm. La veritat és que no he tingut l'oportunitat de veure'l, com deia, i per tant doncs, em, se'm fa difícil preguntar-te sobre el contingut, però després de la projecció em sembla que tu faràs alguns comentaris i ens podràs doncs, acabar de comentar coses, però potser així a nivell personal inclús, eh, tu tens una productora que es diu eh, Indie... In Blue Films. In Blue Films. Yeah Correcte. Um, has fet altres projectes a nivell de medi ambient? Uh, no, aquest és el primer. He fet altres documentals eh, que tenen a veure amb temes aquàtics també, que són documentals d'arqueologia subaquàtica, com el documental El Triunfante, que ha rebut premis internacionals per, per, en diferents eh, festivals i aquest eh, es va estrenar el 2015 Llavors, bueno, també després d'un periple de, de molts anys d'estar al darrere, llavors, bueno, aquesta va ser acabar aquell documental, començar a fer tota la gira i aquest, aquest és el, el, el que venia a posteriori, no? Has nascut per aquí, per les ribes del Ter? El, coneixes el riu des de fa anys? No, no, jo sóc argentí. Vaig néixer a Argentina, i eh, vaig viure fins als 17 anys i vaig venir a viure a Girona eh, quan tenia 17 anys, eh, en, en la meva ciutat, en la meva província, que es diu Còrdoba, al mig del país, tenim molts de rius, i molts rius molt macos, llavors jo, diguem-ne, vaig aprendre a nedar als rius. Per tant, quan vaig arribar a Girona, el primer que em vaig fixar eren els rius que teníem, i vaig trobar un riu Ter que estava molt, molt mal, malmès, no? estava mm. molt contaminat, Llavors, diguem-ne, bueno, la gent li donava l'esquena a aquest riu i mica en mica doncs, molts projectes europeus, el Consorci del Ter, bueno, depuradores que es van fer, van anar millorant la qualitat del riu i ara tenim un riu Ter molt maco i aleshores per tornar a gaudir-lo, no? Però amb un cabal molt, molt mínim, no? que suposo que és un, de, la, de, de les explicacions de perquè, del títol, no? d'alterar el límit, perquè està al límit de, com a ecosistema que és, però també en el seu cabal, oi? Com és que té tan poc cabal un riu que ve dels Pirineus amb tanta aigua? Correcte, el riu Ter té un problema i bàsicament és un problema un problema, diguem-ne, multifactorial. Un, del primer problema és que plou menys, hi ha menys, menys aigua, eh, som més persones que, que demanem, demandem aigua del riu, i després hi ha un trasbassament molt gran cap a Barcelona, que puntualment eh, li treu fins al 90% del cabal en aquest riu, deixant pues, un fil d'aigua molt prim per abastir a tota la província de Girona, Costa Brava, regadius, eh, esports, etc. Per tant, eh, bueno, el problema és aquest, no? bàsicament, però és un problema, diguem el, el problema del trasbassament és un problema de, que afecta el, el baix Ter, no? Eh, per el riu, aigües amunt, sigui, de capçalera fins, a, fins als embassaments, té, aquests problemes, té altres problemes, que, com el tema de la derivació d'aigua per minicentrals elèctriques, contaminació, amb el tema d'Osona, contaminació per purins, que contaminen els pous, llavors la gent eh, no poden fer servir els pous, per tant fan servir aigua del Ter, per tant més demanda. Però tots aquests temes fan que el riu al final arribi molta menys aigua als embassaments i evidentment a, a, a, a la disponibilitat de, de, de, de, de l'ecosistema del Baix Ter. No? Um, estem en, en teoria, se suposa, en una fase de transició, no? Uh, degut a l'emergència climàtica que està legislada al Parlament de Catalunya, hi ha molts parlaments que han decretat que hi ha una emergència climàtica per si algú tenia dubtes, doncs tenim aquesta llei, però després les polítiques que es fan doncs, ja són més relatives no? I, i moltes vegades doncs, un es pregunta si estem en una emergència climàtica com és que no es legisla més i, i es transforma aquest model. No? En quant a energies, eh, l'elèctrica doncs, mm, seria una de les més netes en comparació amb altres, eh, però s'ha de fer eh, un esforç amb, amb que hi hagin més energies renovables. No? Eh, per tant, si l'energia elèctrica no, no és tan dolenta, diguéssim, com pot ser la nuclear o, o el carbó, evidentment, doncs eh, podem criticar d'alguna manera els embassaments i com a culpables de mm, malmetre aquest ecosistema que és el riu Ter o és un mal menor que, que no és el principal. Eh, els embassaments com és el de Sau i el de Susqueda, que està aquí mateix, aquí al costat. Sí, home, de fet, un embassament és, un, és una gran pertorbació en, la, en el que seria l'estructura natural d'un riu, no? És una gran pertorbació. Aleshores, bueno, es van fer en un moment que no es tenia en compte ni el, el, el, el tema del medi ambient, mm i bueno, es van fer tenint en compte un altre, un altre concepte que era abastir l'àrea metropolitana. Ara, en molts països s'estan adonant que, que l'energia, eh, o sigui, que fem embassaments genera un impacte ambiental tan gran que el preu que, que, que, que paguem és molt superior al benefici que, que genera no? a nivell d'energies de, com l'elèctrica, per, per hidroelèctric. No? Aleshores, en molts països del món, com per exemple als Estats Units, s'estan enderrocant molts embassaments i s'estan recuperant els ecosistemes eh, fluvials Um, i, i tot això, doncs, evidentment, eh, és, una, és una cosa eh, que, bueno, que aquí, evidentment, no, no es contempla. No? Mm, no es contempla perquè, clar, dels embassaments depèn l'abastament de, de 5 milions i mig de persones. Per tant, clar, eh, és una cosa que no, no entra en el terreny de joc, de, de, de joc ni, ni estratègic d'enderrocar de, això, ni, Deies a, a nivell d'aigua o a nivell, a, a nivell de transvasament d'aigua, aquests 5 milions, o a nivell d'electricitat? No, no, a nivell, a nivell de... Els embassaments serveixen per donar aigua a 5 milions i mig de persones. Mm-hmm. Que serien... Uh... Sí, hola. El... Que... No, és que hem de començar la, de començar, de començar ja, la pel·lícula. Ah, vale. vale, vale. Molt bé, doncs, bueno, gràcies. Potser si podem acabem de parlar sí. després. Vale. Gràcies. Vinga. Adéu. Fins ara. Bueno, moltes gràcies per venir a, eh, a veure aquesta pel·lícula i per l'interès pel, pel riu Ter, perquè si demostreu interès per aquesta pel·lícula ho esteu fent pel riu, pel medi ambient i jo bàsicament el, estic aquí per presentar-vos aquesta pel·lícula que eh, el més interessant serà la xerrada potser que, que farem a posteriori un cop vista la pel·lícula, o sigui, la pel·lícula està molt bé però avui tenim persones com el Pons que, eh, que surten al, el documental i que han, eh, han sigut molt importants en el, en el desenvolupament d'aquest documental i que ens pot resoldre moltes qüestions de les que poden sorgir si teniu preguntes, jo més el, de caire audiovisual, jo us puc contestar, i més de, des del punt de vista ambiental i així, eh, el Pons us pot explicar. Bueno, és un documental que vam començar a treballar el 2016 i que finalment vam poder acabar eh, i presentar la seva primera versió el gener d'aquest de, any. Després va venir la pandèmia, ens va haver parar les projeccions, i aquí estem. Per tant, és una feina que, encara que dius, ostres, 50 minuts, doncs són 50 minuts de seguiment del riu durant 4 anys i doncs, que ha sigut molt, ha costat molt de fer. Uh, per tant, bueno, espero que us agradi i, i bàsicament eh, per mi el millor serà que parlem a posteriori perquè és, un cop vista la pel·lícula doncs, poden sortir preguntes i, i a partir d'aquí pues, comencem a, a parlar. Vale? Vols fer unes ulleres perquè no veig res? Vale? El Pons, eh, no sé si vols dir alguna cosa. Res, si també d'afegir el que diu el Martín, agrair a Martín l'interès que va tenir en produir aquesta pel·lícula, però que és una feinada impressionant. Ell és una persona sensible que ha sabut captar al llarg de moltíssims dies, que ha estat man al llarg de tot el riu Ter, fa 200 quilòmetres de llarg, doncs filmant en moments diferents, en riuades, en sequeres, amb moments més complicats i menys, i que ha apostat aquest documental. S'ha dir la, la feina d'ell, s'ha de dir als ajuntaments, en concret el de Bescanó, que vulgui promoure el coneixement del riu Ter amb, amb aquesta missió d'aquest documental i la col·laboració que ja ha fet, i llavors hi parlo també en nom del Consorci del Ter, que és un organisme que agrupa tots els ajuntaments, des de Sant Cases, el naixement, fins a la desembocadura, a l'Estatit, tots els ajuntaments, que són 70, incloent els afluents, i que fem diferents actuacions, activitats, projectes per dinamitzar el riu, perquè la gent el conegui, fem la ruta del Ter, que és una ruta que es pot fer a peu i en bicicleta des del naixement del riu fins a la Gola, i que estem molt agraïts que documentals com, com aquest doncs, ensenyin quin riu tenim, que és un riu realment fantàstic i, i meravellós, i que, com veureu, està una mica maltractat encara pel que fa als cabals. I en allargo més, mirem el documental, si teniu preguntes sí, sí. al final, els, doncs, les respondem, si les sabem. Vinga, gràcies. Moltes gràcies. els impactes sobre el Ter són, com ja, molt evidents. El Ter de dels 1970s fins ara, en estacions fonament com, com la de Ripoll o la de Roda de Ter, el promig dels cabals mitjans mensuals en aquests darrers 40 i pico d'anys s'han reduït de l'hora del 40%. Tots som conscients que el riu Ter, un problema que té, i si no és el principal, és el tema dels cabals. I els cabals del riu Ter són molt inferiors als que hauria tenir, bàsicament pel trasbassament sistemàtic continu, constant i molt voluminós d'aigua que se'n va cap a comarques deficitàries d'aigua, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Bé, el que s'ha demostrat és que a partir dels anys 90 el trasbassament sistemàtic del 40-50% de la seva aigua cap a la conurbació de Barcelona doncs, ha comportat en el territori uns perjudicis en aquest sentit que detreu l'activitat econòmica que hi ha. Ja no diguem l'agricultura de regadiu que en depèn de l'aigua, sinó també altres activitats eh, industrials o fins i tot eh, residencials o turístiques. La diagnòstica que fem des del Baix Ter, des de Torroella de Montgrí, bàsicament, és una diagnosi eh, un punt pessimista. Veiem que passen els anys, veiem que el riu pateix, que no es recuperen els aquífers i per tant creiem que cal prendre mesures d'una manera immediata. En un escenari de canvi climàtic com el que estem patint, en el qual pot arribar a ploure el mateix a l'any, però plou molt més concentrat en menys dies, aquesta aigua que et cau de cop, el sol no té capacitat d'absorbir-la, escup directament, i per tant, diguem-ne, surt del sistema, no? a través dels rius i barrancs i rieres i, i se se'n va. No? El canvi climàtic no sé com ens acabarà afectant possiblement, eh, si som molt catastrofistes, eh, els caiacs hauran de deixar de deixar pel riu. Però si cada vegada que ha de ploure ho haurà de fer amb grans quantitats i en períodes molt curts, vol dir que tot seran avingudes. Vol dir que o canviem el xip de la manera de fer o ens trobarem cada vegada més plàstic a les platges perquè el riu ho acabarà portant al mar. thank you cada cop serà més present l'impacte ambiental i per tant la petjada eh, ecològica i no té cap sentit doncs, que al final eh, totes les externalitats de Barcelona doncs, repercuteixin a tot, a tot un país no? i tothom s'ha sentit perjudicat. Segurament el que hem de fer és descongestionar l'àrea metropolitana i fer aquest retorn segurament cap a, cap a tot el territori. Doncs hem escoltat en Gabriel Borràs, que és responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina de Catalana del Canvi Climàtic, també amb Pons Feliu, que és biòleg ambientòleg i ha estat director del Consorci del Ter, en Francesc Camps, secretari de la Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter, que és un tècnic de l'IRTA, o en Josep Maria Rufí, que és alcalde de Torroella de Montgrí. També hem escoltat en Roger Duran, un empresari de turisme fluvial, i l'Eloi Badia, regidor de Presidència, Aigua i Energia de l'Ajuntament de Barcelona. Aquests són els testimonis que inclou aquest tràiler del documental El Ter al límit, que es va projectar eh, aquest divendres al Teatre Bascanó que el vaig poder veure finalment, tenia moltes ganes de veure'l i finalment el vaig poder veure juntament amb altres veïns de Bascanó i gent vinguda d'arreu de Girona que es va interessar per la situació doncs, del Term, que ja ho acabat d'escoltar, doncs, està realment al límit pel seu cabal i a continuació, ja que no hem pogut eh, passar talls d'aquest documental, escoltarem el breu cinefòrum que es va fer després, precisament amb, amb la presència del director del documental, en Martín González, també amb en Pons Feliu, que ja ho he escoltat, i en Roger Duran, de Turisme Fluvial. Així és que seguim amb aquesta crònica i acabem d'aprofundir amb els problemes que té el Ter, el riu Ter. Bueno, doncs, uh, què tal? Què us ha semblat? Us agradarà? Surten preguntes d'aquí. Què volem que us expliquem? Sí, la situació és futura, sí, sí. En principi ha de millorar, aquest record de, de la taula del terra ha de millorar, el que passa és que no serà imminent, trigarà uns anys encara de millorar perquè és un acord que l'ACA està fent inversions, ara està fent inversions en dessaladores, en connectivitat d'algunes parts d'algunes conques, està recuperant aigua dels aqüífers de, de Llobregat, de Sota de Barcelona, i hem tingut anys bons de pluja, jo prou que ho sabeu, no? Llavors, clar, la situació aquests últims dos anys ha estat molt més bona que els anteriors, però no tant per les accions que s'ha fet des de l'ACA, sinó perquè hi ha hagut molta aigua, perquè ha plogut molt, i per tant també el Llobregat, també el Besòs, i aquests rius de, de voltant de Barcelona han portat molta aigua, per tant se n'ha pogut, se hagut d'agafar menys del riu Ter. Però si torna a venir un altre, un altre any de sequera, la cosa estarà igual una mica millor perquè s'estan fent inversions però encara va parlar, diguem no serà imminent la recuperació. Eh? Però com a mínim hi ha el camí traçat i aquest acord i en uns 6-7 anys la cosa millorarà molt. El que passa que d'aquí 6-7 anys el canvi climàtic encara es farà més evident i potser aquest acord quedarà obsolet quan finalment s'acabi d'aplicar. Aquest és el problema, que el protocol, diguem, de la burocràcia va més lenta que el canvi climàtic. La clau també és el que comentava al final en Gabriel Borràs, que està molt vella, que diu que per què no interconnectar les conques amb rius que tenen molt més cabal que el riu Ter, hi ha rius que tenen 100 metres cúbics per segon de mitjana, el riu Ter en tindria 10, un 10%, i en canvi de 10 en donem 5, 6, 7, algunes vegades, no? alguns anys, com a mínim 5, però en donem el 50%. Hi ha rius que tenen 100 metres cúbics per segon i donen 0 a Barcelona. Per tant, reequilibrar les conques és una cosa imprescindible, penso. I hem de ser valents, tot el país, a dir, doncs, mira, qui en té més, dona aigua també, no només que tot passi pel Ter. Sempre l'equació acaba passant, la X sempre acaba sent el riu Ter. Dona més o dona menys, però sempre només la X és el riu Ter. Llavors, és important que, que les diferents conques puguin ser sedents d'aigua cap a Barcelona també, no? Com es connecten al país les carreteres, les xarxes elèctriques, tot, també l'aigua es de connectar i això és el que pensem des d'aquí. Altres conques ho veuen diferent. També, lògicament, una experiència que hem passat aquí sempre diuen no donem pas cap a Barcelona que si no ens tocarà el rebre, no? Sí, el problema és que l'aigua la, la, del Ter passa per, per decantació fins a Barcelona. O sigui, hi ha un desnivell i pot arribar l'aigua pràcticament fins a Barcelona sense cap despesa. L'aigua del Ter és neta i Barcelona necessita molts litres d'aigua i això és el preu que nosaltres paguem. És, és, és, és molt tipus així. I l'aigua del Ter té més qualitat, si recordeu, el, el riu Llobregat passa per molts llocs on hi ha moltes sales, les mines de, de, de Cardona, de Súria, de Sallent, és una aigua que té molt més, eh, més components que la fa més difícil de tractar, de netejar, és una aigua més cara a l'hora de potabilitzar-la. El Ter és una aigua, una aigua de més qualitat, sobretot de les que no n'agafen, que s'agafa del sector pastoral, que és una aigua que ve filtrada pels embassaments, de guilleries, que s'acaba, una aigua molt neta doncs quan també el tracte de l'aigua és molt diferent, com dèiem ara Roger també, però el l'Albert no passa d'altres llocs. No? Tot, tot afavoreix que s'agafi aigua de l'Albert, com s'ha fet durant dècades. Sí, però actualment, perdona, eh, actualment el, el consum mm, gran d'aigua no és l'aigua de boca, és l'aigua industrial i l'aigua agrícola. Per tant, diguem-ne que els deures s'han de començar per aquestes àrees. Evidentment, eh, que per exemple a Barcelona, el consum d'aigua que tenen eh, han fet els deures i és poquíssim, no recordo xifres, però això que es deia no sé quants litros al dia, 100, crec que. Sí, és molt baix. Eh? És molt baix. La persona gasta 100 litres al dia de mitjana, més o menys, no? I és un consum molt baix a Barcelona, perquè és una ciutat molt compacta, eh, no té jardins, la gent no té piscines en general, a part de Barcelona urbana i, i la batalla partint, la gran, la gran consum d'aigua de Catalunya és el regadiu. S'estan fent coses per anar estalviant aigua del regadiu, cada cop hi ha més barracotes, cada cop s'inverteix més en, això. Com el canal documental, cada vegada plou menys pel canvi climàtic i cada vegada hi ha, arriba menys aigua en el riu. A més de que plou menys, com cada vegada tenim més boscos a la part alta de les capçaleres de, del Ripollès, de la Rocha, aquestes comarques de muntanya, abans hi havia molts prats, molta gent vivia als masos, a les cases, als pobles, i estava tot eh, molt forestal. Ara hi ha molt de bosc, per una banda és molt bo, però això què vol dir també? Vol dir que molta aigua de pluja que abans anava als rius se la queden els arbres, els boscos que n'hi ha molts. Per tant, entre el canvi climàtic plou menys. Els boscos que cada cop hi ha més, més superfície forestal a les capçaleres, cada cop arriba menys aigua en el riu. I a més a més, si som més persones, que cada cop som menys a Catalunya, recordeu les bogues de fa uns anys que ja som 6 milions, ara ja en som 7 i mig, i d'aquí poc serem 8. Per tant, cada cop més gent, totes les equacions, si us fixeu, passen que cada cop gastem més aigua. Cada cop n'hi ha menys i cada cop en gastem més. Per tant, que ja s'ha d'estalviar i s'han de buscar nou, noves fonts i nous recursos. Però sobretot en la producció de, de determinats aliments que es gasta una barbaritat, no? Sabeu el consum de carn, fer la carn, per fer un quilo de carn, no sé si eren 1.200 o, o 1.500 quilos, eh, litros d'aigua que calen. Per fer una bomba són 70 litres d'aigua que calen per fer una bomba, clar Eh, és una barbaritat la quantitat d'aigua que es necessita per fer la dieta d'un català diària. Eh, és una pena que no hagi pogut venir en Francesc Camps, que ens parlava d'aquests temes, no surt de la pel·lícula perquè no donava, no donava més el metratge, però ens parlava d'això, no? de, de, de la quantitat d'aigua que, que es necessita per crear els aliments, que d'alguna manera hauríem de ser autosuficients en, en aquesta producció d'aliments, que en realitat no ho són, perquè molts aliments venen de fora però hem de tenir l'aigua per, fer, per fer les coses importants no? i aleshores clar s'ha de gestionar bé de cara al futur tot això i, i com es reparteix l'equilibri territorial, etc. Per què no contraspàs l'aigua al Segre? És el que dèiem al començament. El Segre què passa? Que és Conca de l'Ebre. I per tant, les competències d'aigua del Segre ja no depenen de la Generalitat, sinó que depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El Segre és un afluent de l'Ebre. Es va provar durant, durant aquella època de la sequera del 2008 de fer un mini desgraçament. es va punxar en alguns punts de la Cerdanya per portar petites captacions d'aigua cap a la zona del, del Solsonès i d'allà anar cap a la conca del Llobregat. Però es va aturar de cop perquè va haver-hi molt de rebombori social, perquè en el fons, com que és conca de l'Ebre, també la gent de l'Ebre es queixava, perquè és aigua que deixa d'arribar al Delta, a l'Ebre i així. I a més hi ha la part administrativa, que com que depèn d'una altra confederació, doncs no, no es pot, no? Però és el que sempre diguem, i el que diguem aquí, al final és el que diu Gabriel, el que dic jo mateix, no? que s'ha de fer aquesta interconnexió, perquè és que és, que és indispensable, tard d'hores per, per de fer. L'aigua hi ha la que i si el riu Ter manté més, és que algun dia passarà que ni donant el 100% del riu de l'aigua del Ter es podrà subministrar aigua a Barcelona. Per tant, la solució s'ha de trobar. I és molt fort un país com Catalunya, que al final Barcelona és el 90%, la zona que és de Barcelona, de Catalunya, a nivell econòmic, social, que sigui i està penjant d'un fil literalment que és la conducció de Pastoral. És a dir, si Pastoral un dia es trenca aquella connexió, Barcelona té recurs per un temps, però per no gaire més. No? Si és l'estiu, el Llobregat dona el que dona, les dessaladores donen el que dona. Per tant, ara, ara com ara tenim un país molt modern, però que en temes d'aigua està molt limitat per aquesta canalització, que és l'aigua del terra per Barcelona. I per tant, interconnexió, com diu en és un tema encara que sigui d'emergència, però com a mínim que estigui fet, perquè és que ja no és un tema de de més cabal ecològic, així. És un tema d'emergència del país. No? Si algun dia hi ha un terratrèmol que d'aquesta zona s'alliranyi un pet i es trenca la canalització, tens un marge escàs. I els plans urbanístics tampoc ajuden. És a dir, si les ciutats creixessin en funció dels seus recursos, entre els altres els recursos hídrics, eh, Sabadell, Terrassa, Fobí, Hospitalet, eh, tota aquesta àrea metropolitana mm, no hauria d'haver crescut com ha crescut però tot això no es té en compte. Aquest plantejament, de moment, encara no es fa. Històricament els pobles on estava, paren, al llarg dels rius, que és evident. Ha sigut un el creixement exponencial de l'any 60-70 que es va començar a construir sense mirar quins recursos hi havia. I els recursos, el més important és l'aigua. I s'ha anat creixent i desenvolupant tant a nivell turístic al litoral, llocs que no hi havia aigua, i cada any hi ha com es porta aquesta aigua com a l'àrea metropolitana. No? I antigament què es feia? Es hi havia aigua i hi havia la, la població això s'ha canviat molt. Però amb l'arca jo us puc dir una cosa, que és una anècdota, una anècdota que, que, va, que va passar a partir d'aquest documental. Com heu vist, hi ha una seqüència on veieu uns activistes d'Aigües Vida que van prendre, diguem, no es creuen el que diu l'arca, llavors ells van a medir eh, el cabal del riu diàriament per les fotos del cabalímetre que hi ha, o que, hi ha, que, que, que tenen allà al pont de la barca i amb això doncs, amb les taules d'equivalència que doncs, van fent les van, van, van veient l'aigua que hi ha quan es va estrenar aquesta pel·lícula va venir un responsable de l'APA a veure la pel·lícula i a la setmana següent van fer eh, retirar el cabalímetre del, del pont de la barca per tant, eh, a l'ACA no li agrada que li discuteixin les coses. Mm, L'ACA funciona com funciona i, bueno, obeix a altres coses lobbies, eh, etc. Però no veig el que hauria de ser o científicament hauria de ser. És això és el que jo penso. Eh? Sí, hi un tema del riu que, si fixeu, si anéssim ara a eh, mig segle enrere, el riu tenia un problema de qualitat i no de quantitat. Teníem aigua, perquè no s'anava d'altra de Barcelona, però hi havia un problema de, de qualitat. Tots els pobles abocaven directament al riu, no hi havia depuradores, no s'ha fet molta feina, això és molt car, sí, sí, sí. depuradores una cosa que, que, que és molt costosa, la inversió de fer-la i mantenir-la. I ara hi ha un problema, no tant de qualitat, això ho deia el director, l'antic director de l'ACA, ho deia, però hi ha un problema de quantitat. És a dir, hem canviat el problema de qualitat amb el de, amb el de quantitat. Tenim menys, menys aigua que el que voldríem. Però si s'ha de reconèixer l'esforç que ha fet l'ACA, vol dir el país, que hem fet tots, a fer depuradores, perquè doncs, tenim uns rius que tenen qualitat, ara. ens podem banyar, ens podem anar a banyar al riu, ho sabeu, i de les que no ens podem banyar tranquil·lament, aigua és de qualitat, neta, no hi ha acordat, no hi ha metalls pesants, no hi ha fosfat, no hi ha, no hi ha productes que abans eren molt habituals. No? Això és perquè tots els pobles, o la gran majoria, tenen depuradores. Ara hem de treballar el tema de la quantitat, que és la signatura pendent que hi ha. Bueno, um, al darrere d'això s'amaga i no, no es desenvolupa en la pel·lícula perquè tampoc hi havia temps per això, però que és lo, el negoci de l'aigua. Evidentment que al darrere d'això hi ha grans interessos i a vegades eh, les coses passen, passen el que passa, perquè hi ha interessos econòmics de darrere. Si l'aigua fos, no fos un, un bé mercantil, com, com el consideren les empreses, doncs això no passaria i la gestió seria completament diferent. Però com que és, ells ho veuen com un, com un, un objecte, com un bé, però eh? quan és un recurs universal i que ha d'estar a l'abast de tothom i també un problema de les concessions aquestes de salts d'aigua. Hi ha concessions que estan fetes a eh, un segle de temps, o sigui, són xifres impressionants. No? Com es podia que aquella època fer una concessió i decidir una persona els drets d'explotar aquell salt d'aigua fins al 2050 i pico. És que hi ha coses que es abans i que ara a nivell dalt, no es pot fer res. Has d'expropiar, has de comprar i indemnitzar aquesta persona, aquesta empresa, perquè deixin de, de pujar l'aigua o perquè aquell salt és operatiu són coses que ens venen d'herència i que espero que mai més es tornin a produir, perquè és un dret que és de tothom, que és el recurs d'aigua, que no és de ningú, i que i s'aprofiten uns quants per concessions franquistes. I cal recordar que el, qui primer té dret a l'aigua del riu és el propi riu, i els seus ecosistemes, els seus animals. I això s'ha de tenir en compte. Um, hem de començar a pensar en, en, en tenir cura de, de la natura, tenir cura del medi ambient, ara estem en un mig de la pandèmia que és una de les, una de les manifestacions de, de, del planeta ens dirien nois, eh, no ho estem fent, fent bé eh, les coses no? per tant eh, s'ha de començar a tenir una visió més així no? Jo amb 12 anys he vist una diferència important en el riu he vist una diferència bastant important amb 12 anys a dins del riu i el riu ha millorat molt amb, sobretot amb, diferent, amb, amb avifauna sí que últimament hi ha una baixada d'ocells pues, genèrica a tot Europa. En canvi, a nivell de cram americà, de visó americà, la reintroducció de la llúdriga ha ajudat molt a, a netejar el riu, a netejar el riu d'espècies de, invasores. Ara tenim un problema molt gros al Baix Ter, que és diu Tortuga de Florida, que aquest no sé pas com ens en sortirem, perquè és ja... El coipú. I el, el coipú. Però bueno, el coipú no sé si fa mai ja No se'n pot opiar. El Coiput, reconeixeu, és una mena de rata enorme, que és originària de Sud-amèrica, un rosegador, però de la mida d'una llúdriga, és una bèstia. I, i comença a haver enorme. Se n'han vist a Girona n'hi se n'han vist a Anglès, se n'han vist fins al Ripollès, i aquesta n'hi ha força. Sí, sí, nosaltres no tenim per allà quasi sí. coses. És una rata que ha arribat a tres llocs i s'ha passat molt bé aquí. I que sí, sí que és cert que no provoca un dany directe, perquè és un herbívor, menja herba i així, però sí que fa per exemple és estimar les, les poblacions que hi ha de, de Balca, hi ha de la Balca, doncs que hi ha una mica de Balca, la va menjant, rosegant, rosegant, i al final s'hi viurà que allí s'hi viurà Balca. Per tant, sí que altera una mica l'ecosistema. Doncs Qualsevol espècie que vingui de fora és una peça posada artificialment en un lloc que és un equilibri molt fràgil. Per tant, qualsevol espècie de fora, vulguis o no, pot fer molta incidència, com el vis americà, com el cranc americà, les tortugues, o pot fer poca, però en fa que era el cas del, del coll pur. I el tema plantes ja seria una història, perquè Tenim una espècies de plantes i d'arbres invasors en el riu Ter, impressionant. Leogundos, les robínies, les acàcies, els pollangres aquests híbrids, és impressionant. O sigui, ara aneu pel riu i aneu al curs baix del riu Ter i pràcticament eh, dir, el 50% del que hi ha a les ribes, en llocs que no estiguin tractats, és espècies invasores, n'hi ha moltes. I des del Consorci una de les coses que fem és intentar eliminar les invasores i anar plantant espècies d'aquí. Però és doncs una lluita que és molt difícil de, de trepar la Sí, ara en tenim una que, a més a més, eh, crea xarxa i eh, s'atura la superfície de, de l'aigua i el problema és que ho tot. O sigui, no entra la llum no, i, a més a més, fa unes arrels i unes... És, és, és, és bastant desesperador perquè, a més a més, frena la velocitat de l'aigua amb tot el que això implica de cara a, a la pròpia aigua. O sigui, no... Espècies invasores eh, de plantes eh, és un problema gros però tot el baix és que dels dos. Bueno, una, una cosa, eh, aquest documental evidentment eh, no és de Hollywood, no té una, una empresa de màrqueting ni una superproducció, un superpressupost per, per, per fer el màxim de publicitat, per tant la publicitat sou vosaltres. Mm. Si us interessa el tema, eh, jo us, us animo que aneu, tenim una pàgina de Facebook que és documental el Real Límit, aneu allà, Eh, compartiu amb els vostres amics i a més a més en aquesta pàgina anem, anem penjant totes les properes projeccions o totes les coses que es facin en al voltant d'això vale? eh, res més jo no sé si teniu alguna pregunta més bueno, evidentment donar les gràcies eh, sempre deixo pel final a, a l'Ajuntament que ha fet, ha promogut doncs, que avui es pugui passar aquesta pel·lícula així com tots els ajuntaments i, i sponsors que ens han ajudat a fer, fer possible això i, i bueno i, estem... I, i en Martí per, per tirar endavant aquest documental perquè és una aposta molt seva que l'ha ajudat entre tots, ajuntaments i nosaltres però ha sigut molt anys i ha estat molts anys com pedra Sí, bueno, a veure, eh, tot i les ajudes de, es va, es va crec que un 15% del pressupost de la pel·lícula Llavors, clar, una pel·lícula, quan s'acaba és la pel·lícula, és això que heu vist, però després d'això hi ha tota una campanya que és perquè la gent la pugui veure, no? que, com, com fet d'estar aquí i està picant porta perquè es puguin fer projeccions, i anar trucant a ajuntament, anar trucant a sales, anar trucant a gent, és una feina molt feixuga, que és la feina que no es veu. I tota aquesta feina també és la que tampoc es veu per poder fer la pel·lícula, que és estar al darrere de, escolta, volem fer aquesta pel·lícula, podries col·laborar, que hi ha una feina brutal i clar, jo sóc de, de, de perfecció del món audiovisual, del cinema tota aquesta tasca diguem, no és la meva <laughs> aleshores clar, se'm feia molt feixuc i, i és la part que, que més diguem, la part que recordo amb més mal gust no? perquè és molt és de picar porta, és de convendre assegurança, no? la porta freda no? però bueno, finalment està, està aquí, eh, bueno, ha estat aquí i, i és la part més maca que poder compartir amb vosaltres pues, aquesta feina i, i fer, en la mesura del possible, que eh, a dins de vosaltres es mogui alguna cosa per poder doncs, ajudar a conservar el medi ambient, el, el riu Ter, en aquest cas. Vale? Si no teniu res més, una pregunta, un comentari, doncs ho deixaríem aquí. Molt bé. Moltes gràcies. Si Bascanó està aquí és perquè el riu està allà. Si no, no estaria aquí Bascanó. No, no, no. Però <laughs> descobriu el riu. Aneu, aneu al riu i aprecieu-lo, que és un tresor. És la millor manera de que la gent s'estimi el riu, és que vagi al riu. Feu el que vulgueu, evidentment, que estigui ben fet. Però sí, no és, el que, és el que animem, no a fer botellones, no. això no. Per això animem, animem a que la gent pues, gaudeixi del riu perquè després el cuidarà. Moltes gràcies. Doncs hem escoltat en Martín González Monte, que és el director d'aquest documental, El Ter al límit, i també hem escoltat en Pons Feliu, ambientòleg i director del Consorci del Ter, per cert, fins al 1 de novembre, perquè a partir de l'1 de novembre hi haurà un relleu en aquesta direcció del Consorci i passarà a ser-ne la directora Teia Puigverd i Picard, que, segons llegeixo, al web del Consorci del Ter és tècnica de desenvolupament territorial i entenc doncs, que, que deu ser de la Generalitat de Catalunya. I una cosa interessant també a descobrir, si, si no ho sabíeu, és que el, el Consorci del Ter està format per 70 ajuntaments i 5 consells comarcals de la Conca del Ter. I això representa doncs, el 100% de la població riberenca del riu Ter i Freser. És a dir, un total de 274.000 habitants. Hi ha una cosa curiosa, faig un breu parèntesis abans de de poder escoltar a continuació eh, la segona part de l'entrevista amb, amb el director del documental que vaig poder fer. Només comentar això, que és curiós com estem parlant que el total de, dels habitants de la Riba del Ter són 274.000 habitants, però en canvi el riu Ter subministra aigua a 5,5 milions de persones de l'àrea metropolitana i d'alguna manera això ens, ens demostra amb una dada molt, molt visual, molt clara, com està de mal repartida doncs, la, la població en el territori. No? Tenim 5 milions a la capital i, en canvi, 275.000 persones a la riba, com deia, de, a la conca de, del riu Ter no? i al Freser a comarques. Com deia, són 70 ajuntaments eh, i, en canvi, doncs, hi ha aquesta població tan mal distribuïda. No? Si si es distribuís millor, doncs potser hi hauria doncs, un altre... No faria falta, segurament, el, el transvasament d'aquesta aigua, que és el que realment posa en perill tot l'ecosistema del riu, no? haver de fer aquest proveïment de, de tantíssima aigua per, per tots aquests milions de persones. Si bé és cert, com deia abans, que l'agricultura i l'indústria és on, on es gasta més aigua. Eh? L'aigua de boca no és on es gasta més aigua. I anem a escoltar, doncs, a continuació, la segona entrevista amb el director. ja hem vist el documental, ja hem escoltat els comentaris que, que heu fet, després del documental, les preguntes que ha fet el públic, i jo et vull felicitar perquè realment doncs, eh, eh és un documental molt bo, així és que felicitats. Moltes gràcies. Um, com que tenim poc temps, deixem només preguntar-te quina cosa t'ha quedat així pendent. És supercomplet, eh, vull dir, però quina cosa creus que es podria seguir difonent o si hi hagués una segona part, per exemple, amb, amb quins temes incidiries? Bon, hi ha molts temes, eh, perquè evidentment el tema de l'aigua és, és molt gran, no? i 55 minuts de pel·lícula, que és el que seria una hora de televisió, no donen per gaire, i sobretot si és explicar temes que són una mica feixucs, però hi ha, evidentment, inherent, diguem-ne, i com a una subtrama de tota la pel·lícula que demana una continuïtat, que és el tema del negoci de l'aigua. No? El tema del negoci de l'aigua és, és un dels problemes no? que, que, que, que genera, d'alguna <laughs> manera, eh, i que d'alguna manera se n'hauria de parlar perquè la gent sigui conscient era la pregunta que tenia al cap quan estava sentat a la butaca i, i mentre la gent anava fent preguntes, dic, qui fa negoci amb l'aigua? Aquí hi ha algú que està fent negoci? Sí, sí, home, les grans empreses, ATL, Agbar... Eh... Aigua Ester Llobregat, ATL? Sí, Aigua, Ester Llobregat, quan era privada, ara ha tornat a ser pública. Les grans concessionàries d'aigua són les que fan diners, amb un, amb un, me, amb un recurs que hauria de ser d'alguna manera no, no està Eh, subjecte al eh, mercantilisme, no? Mm. Per tant, eh, interessa que segueixi fent el trasbassament a Barcelona? Bueno, interessa, no? A, a les empreses els interessa, clar, perquè l'aigua els surt molt bé. L'aigua baixa per gravetat, no l'han de bombar, és una aigua molt neta, costa molt poc de depurar, eh, i aleshores, clar, eh, els interessa molt continuar eh, estirant del terra. Um, Tampoc s'ha tocat el tema d'Endesa, que és qui té la concessió de, de l'elèctrica, i és un tema que ja hem parlat abans, però potser és on, on ens hem quedat abans de veure la projecció. Tu creus que una bona planificació, <laughs> que s'hauria de veure, eh, si és possible, o si, si seran capaços els governs, però una bona planificació en aquesta transformació per a les energies renovables podria fer que es controlés més a, eh, a aquesta, a aquesta presa de Susqueda, i per tant doncs, que el riu pogués recuperar aquesta aigua perquè com hem vist una de les coses més impactants és aquest plano des de sota de la, de la represa completament sec i la veu en off que diu que hi ha un moment que es para i, i, i el riu es talla completament. És molt, és molt fort, sí, no, això? De, de, fet, de fet, són 3 quilòmetres, 3 quilòmetres i mig on eh, habitualment mai hi ha aigua. Eh, ell, diguem-ne, en l'entrevista, el Pau, pues, ho, diu, ho diu més... Eh, no, no ho diu del tot clar, però hi ha, eh, evidentment hi ha un tub i aquest tub no, no surt fins a després de la, de la central. Per tant, són 3 quilòmetres i mig que no, que no hi ha riu. Llavors això es trenca totes les normatives europees i, evidentment, eh, un riu ha de tenir una continuïtat i aquí no n'hi ha. Llavors, tornant a això, si hi haguessin molis eòlics descentralitzats, més fotovoltaica, etc, podríem treure a, eh, a aquesta represa o com a mínim fer que l'aigua fluís més i no fer aquests talls tan bèsties que, que inclús dius una cosa superinteressant, no? com està invertit el, el cicle del riu. A, a l'estiu hi ha més aigua i a l'hivern quan n'hauria d'haver-hi és quan no n'hi ha, una cosa realment molt xocant, no? Sí, a veure, clar, jo no sóc un expert, jo em dedico al, al, al món audiovisual, al cinema, per tant, hi ha moltes coses que no te les puc contestar del tot, més, més de lo que jo he après fent aquesta pel·lícula però, però bueno, eh, evidentment que són tecnologies ja obsoletes, són tecnologies de fa 50 anys, tot això quan es va planificar, i evidentment el món ha canviat, per tant, eh, el que cal és mm, tornar a pensar com s'ha de fer tot això i, i fer plans, diguem-ne, futurs. Bueno, potser deixar, deixar l'última de, de l'elèctrica de, de la Cellera de Ter i de Susqueda doncs, que funcioni i traurà totes les altres, totes aquestes barreres que també ha mostrat molt bé el, eh, el documental, no? com veiem aquell, aquell peix com es trobava amb una barrera completament doncs, de ciment i, i n'hi ha moltes, no? Sí, evidentment, el, totes les rescloses que, que venen d'usos antics, no? quan, quan hi havia indústria tèxtil, per exemple, que es feien servir per derivar aigua i feien els motors els talers i tot això, és que ara ja no tenen sentit i ara són eh, eh, barreres que tallen el que seria la continuïtat del riu. No? Aquestes petites rescloses doncs sí que s'han de repensar i s'han de tornar, crec, crec jo, que s'haurien de, de treure i en el cas de que no es puguin treure, perquè siguin molt costoses, com a mínim fer mm, passeres de peixos, per continuar amb aquesta continuïtat no, de, ecològica i, i de, del riu. No? Mm -hmm. Però sí, sí que evidentment eh, té de rescloses el Ter, crec que en té 90, o sigui, és, és una barbaritat, mm. en els seus 200 quilòmetres de riu, per tant, és molt. Molt bé. Tens a, eh, en, en ment el calendari de les properes projeccions perquè ho puguem dir, el programa? Uh, no, la veritat és que les properes projeccions, des de que va entrar la pandèmia, pues, es, es van cancel·lar totes, totes les que teníem previstes, i mica en mica anem fent, però anem molt, molt, molt al dia, i és per això que totes aquestes eh, novetats de properes projeccions surten, uh, les anunciem en, el, en la pàgina de Facebook del documental, que és Documental Altera el Límit, facebook.com barra documental altera el límit. Aleshores, aquí anem actualitzant cada vegada que podem tancar una nova projecció, que és molt difícil ara, en l'època aquesta que estem vivint, tema de la pandèmia, doncs, eh, és molt difícil tancar projeccions, però bueno, eh, fent un esforç ho anem fent i, van sortint, però ja t'he dic, eh, ara ens queden, ens queden pendents a eh, fer una projecció a Torrella i Montgrí, una altra a Sant Gregori, i de les que inicialment teníem previstes, però també hi ha alguns altres pobles i municipis com Barcelona que s'han de sumar i que havien dit que sí i que bueno, estem esperant eh, acabant, acabant de veure si es poden fer. D'acord, doncs moltes gràcies i felicitats una altra vegada pel documental. De res, gràcies a vosaltres. Doncs aquest era Martín González de Monte, el director del documental Alter el límit, que us recomano molt que estigueu a la White, ja sigui doncs, a, a les xarxes socials o a diferents eh, mitjans de comunicació per doncs, anar a les projeccions que es puguin fer. Veurem, aviam, aviam què passa ara amb el nou estat d'alarma i aquest toc de queda maleït que ens han imposat a veure com condiciona això doncs, a, aquestes qüestions, però hem de recordar que la cultura segura a, en aquests a, cinemes i teatres doncs, es pot a, seguir gaudint de, de les arts escèniques o també del cinema eh, si es fan bé les coses i llavors, en principi, doncs, eh, hauríem de poder doncs, eh, veure els propers les properes projeccions, com ha dit el mateix Martín, a Torroia de Montgrí o a Sant Gregori, les properes setmanes, però veurem. En qualsevol cas, també podeu mirar la web de In Blue Films, que és la productora que va realitzar el documental, o també al Consorci del Ter, a la seva web, consorcidelter.cat, trobareu segur eh, els anuncis de, de les properes projeccions. Thank you. I amb aquest reportatge hem arribat pràcticament a les 6 de la tarda, falten 3 minutets per arribar a les 6 i encara ens queda doncs, dos plats ben interessants, dos plats ben bons per poder-los eh, assaborir i espero doncs, que ens seguiu acompanyant aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM i també a través d'internet, si voleu, a radiolesplanes.com, Continuem Continuem amb les veus del planeta de la Bienal de Pensament del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb les escriptores Maria Sánchez i Irene Solà, juntament amb la cantant Maria Arnal, que ens van regalar eh, aquesta selecció de lectures a tres veus que pràcticament en molts moments és com un radioteatre i espero que vulgueu eh, acompanyar-me per gaudir de... En fi, és una barreja de literatura, com us deia, de radioteatre i també d'ecologisme. De, Continuem a l'Eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. Amb les veus del planeta. sin vivir inmersos en relatos. No hay forma ninguna de estar en el mundo fuera de ellos. En nuestro en historias. No hay forma Todas las historias empiezan en el agua. Toda la vida empiezan con una célula. You have to constantly keep writing this particular story, not some story in general, in general. María. Nos envió un mail donde ponía. Anoche me acosté con una imagen que me vino así. De repente. Pensé en las casitas debajo de los pantanos, en los organismos vivos que también existen y hacen posible una casa. Ahí entrarían insectos, humedades, líquenes, las plantitas que nacen entre las grietas y los tejados. Las arañas, los ratones, las lagartijas, las salamanquesas y los gatos, los gusanos, los topos en los huertos a los que nadie habrá avisado, las cucarachas, las hormigas y todos sus sonidos, susurros, gemidos, cuchicheos. ¿Cómo sería esa inmersión en el agua? ¿En qué se transformarían? ¿Cómo entraría el agua en cada una de sus células? Y aún un que explican a Rupit que diu que tots els animals, totes les cuques de la Terra, estan repetides sota l'aigua. Germanes, però en forma aquàtica, als mars i als rius. Totes, menys la guilla, perquè no va voler tirar-se a l'aigua. Era llesta, no es volia mullar, i quan tots els altres animals, l'un darrere l'altre, es van anar llançant al mar, la guineu es va fer fonadissa perquè va dir que el mar hi havia massa suc. A mi m'ha fet pensar en la imatge que va fer servir Alexander von Humboldt per explicar l'atmosfera d'ella. Un oceà aeri en què estem submergits. També he recordat un text que em va fascinar fa uns mesos de la investigadora Astrid Neimanis, que es diu Hidrofeminisme o Com esdevenir cossos d'aigua, on diu, tradueixo, tots som cossos d'aigua, en tant que aquosos podem percebre'ns menys com entitats aïllades i més com a remolins oceànics. Soc una espiral singular i dinàmica que es dissol en una circulació complexa i fluida i continua. L'espai entre nosaltres i els nostres altres és a la vegada distant com el mar primitiu i proper com la nostra pròpia pell. Les traces d'aquests inicis oceànics que encara circulen per nosaltres són pauses en aquesta cosa que anomenem els nostres cossos. Cerca de donde crecí hay un pantano que se llama Alpantada Sao. Debajo había un pueblo y del medio del pantano prácticamente siempre sobresale la punta del campanario. Antes de llegar a mi pueblo, tenemos que atravesar el pantano, cruzarlo, rodearlo, evitarlo. Los últimos años se adivina una torre casi deshecha, que sale del agua, echándonos en cara que ahí, debajo del peso del agua, quedan los rastros de células y seres que habitaron y formaron parte de él, antes de que el agua lo alcanzara todo. Es curioso. El pueblo aparece detrás del pantano a pocos kilómetros de distancia, pero no toma agua de él. Debido a la sequía, cada verano, desde hace dos años, se corta el agua porque los veneros se secan. No podemos preparar el huerto, no podemos llenar la alberca. Nos planteamos el trabajo y el rebaño, nuestro vínculo, nuestro modo. La semana pasada yo pasaba frío en Galicia, néboa, estaba lapiñando, y mientras mi padre me contaba que en la ribera ya no hay agua, que solo queda un charquito, que por las noches van los jabalíes a revolcarse y apenas dejan agua clara, y que claro, así como van a beber los pájaros y los nuevos ciervos, María. Y cogí la azada al día siguiente, María, para que toda el agua quedara juntita y limpia. Así podrán beber y mirarse, me digo. Se mirarán como yo me miro ahora frente a un cristal húmedo, y pienso en la distancia medida por la sequía, en el vuelco que sentí. ¿Cómo pesó ese día el cuerpo? Ese día que vi por primera vez a una jara secarse. Yo vi una jara secar. Seca, seca, se secó, si con mis ojos pudiera llorarle un río, lloro, lloro, yo vi una cara. Si con mis ojos pudiera llorarle un río, lloro. una performer eslovena, Irena Zeta Tomasin, que diu que només la veu pot posar al descobert verdaderament les entranyes, que els cossos, i per cossos jo entendria els nostres, però també tota la resta de cossos, d'entitats, de coses, de pantans, de mars primitius, posseixen una superfície que delimita on es detén l'ull, però que l'orella pot sentir la profunditat i que des de la veu, des de l'escolta, des de les coses dites, cantades, una pot submergir-se, enfonsar-se, nedar molt al fons, ficar-se molt dintre. No recuerdo dónde leí un cuento indio que explicaba que todas las cosas naturales tienen sombra o espíritu. ¿Serán ellas también alcanzadas por la voz? Fa uns quants anys van intentar buidar el pantà per matar els silurs. I el lloc es va omplir de gent, de cotxes, de famílies que es volien passejar pel poble fantasma tornar a casa seva, veure l'escola. Hi ha una foto d'un home ficant-se dins d'un nínxol del cementiri. Però no es va aconseguir eliminar els silurs i un senyor de Mollet, decebut, li va dir a un periodista «Només hi ha quatre pedres». Solo hay cuatro piedra. Només hi ha quatre pedres. Thank you. ¿Habéis visto las romerías que se hacían en algunos pueblos cuando el pantano se quedaba sin agua? El pueblo volvía a sus casas como si nada, abría las puertas, revisaba y se hacían fotografías sonriendo, esperando quizá a la próxima desecación. Lo sustituyeron por siluro. Pronuncio siluro y siento una boca grande y oscura que quiere tragarme y seguir nadando bajo la agua. Silurus glanis, especie invasora en este territorio, especie prohibida, especie exótica, especie que desplaza y coloniza. El río Ebro, con sus 930 kilómetros y su carácter casi fundacional, la península ibérica, dicen, se llama así por él, está relleno de siluros. Originario de los grandes ríos europeos, ¿cómo llega el primer siluro al río Ebro? ¿Cuándo? ¿Siguiendo qué corriente siendo un pez de agua dulce. Fue en 1974 cuando un pescador e ictiólogo cruzó los Pirineos con 32 alevines de Silurus glanis procedentes del Danubio y en 1995 introdujeron más procedentes del río Po. Aquest és en Vicenç, que no pot dir res, i passa un dit ample i respost per l'orella de l'Ada i nota les arracades punxegudes i metàl·liques. I pensa en les arracades daurades en forma d'abella que l'Ada es va descuidar al cotxe l'última nit abans d'anar-se'n. Les va dur un temps a la guantera, com un tresor petit. I tres setmanes després que l'Ada marxés, i no li escrivís ni una sola vegada. Va aparcar el cotxe al mirador del pantà de Sau, va baixar fins a l'aigua i va llançar-les amb tota la força dels seus braços, tan lluny com va poder, al mig del pantà. Glu, glu, glu, glu. ¿Cómo sonarán las arracadas al sumergirse? ¿Cómo sonará una casa al sumergirse? ¿Cómo se escuchará bajo el agua las nuevas formas que crecen y habitan un hogar? Glu glu glu glu. Al siluro le gustan los tonos bajos. Glu glu glu glu. ¿Cómo lo escuchará? ¿Tienen los peces cuerdas vocales? Pliegues extraños que al vibrar con el aire o con el agua emiten sonido. ¿Cómo lo hacen? Leo la comunicación auditiva es muy efectiva dentro del agua por razones físicas. Los líquidos más densos que el aire favorecen la propagación más rápida del sonido, a una velocidad de 1500 metros por segundo frente a 340 metros por segundo en el aire. Los cetáceos pueden así comunicarse a distancias enormes. ¿Habéis escuchado alguna vez cantar a una ballena? Y estas son las arracadas en forma de d'abella d'alada que brillen i cauen avall, sota l'aigua, i passen a tocar de les cases submergides. I aquest és el silur que se les va menjar, immens. I aquestes són les arracades a la panxa fosca i pudent del silur durant anys, esperant a ser trobades. I aquests són els tres nois que el van pescar. Era tan gros i maligne i pesava tant el silur que els tres nois sense samarreta. El van haver d'estivar fora de l'aigua, aferrant-se l'un a l'altre i estirant la canya amb totes les seves forces. Quan el van tenir fora, i es van adonar que era el peix més lleig que havien pescat mai, un va dir, ara l'hem de matar. Creo que los pescadores del Danubio usan una especie de herramienta de madera que se llama clock, que al golpear el agua reproduce el sonido que hace una rana, un pajarito o un pequeño pez saltando en el agua. ¿Seguirán tono bajo ese instante antes de la muerte de la presa? Las ballenas cantan. Las ballenas. Las abejas cantan. Zumba, Las, abejas, los búhos, zumban. Ululan. Los búhos, Los caballos, ululan. Los búhos, Los caballos, Las cabras, relinchan. Balan. Las cabras, la chicharra, Las cabras, chirría. La cigüeña, rotorea. Las hormigas, estridulan. El asno, rebuzna. El siluro. He tenido que buscar todos estos verbos. ¿Cuántos verbos relacionados con la voz tenemos los humanos? ¿Por qué una chicharra solo chichir, chirría? Chichirría. Chirría. Un asno solo rebuzna. No hay en esta falta de verbos, matices, expresiones, un desconocimiento radical, una profunda falta de escucha hacia el mundo. No tenemos nombre, pero sí esa escucha. Quizás a este lado del mundo, entre edificio y hormigón, no hemos sabido apreciar los tonos, la llamada, me acuerdo mucho del rebaño de cabras en el que me crié. Todas tenían nombre, todas. Conviviendo, cuidando, siendo hermana, aprendes poquito a poquito a saber cuándo están contentas, tristes, cuándo les duele la tripa, cuándo se enfadan, cuándo se aburren, cuándo saltan y quieren jugar, o cuándo llaman a un cabrito que nunca nació. Esa voz llena de voces en mí sigue sonando aquí, aferrada como un líquen por dentro de la piel. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Era de nit, i era estiu, i bevien cerveses i fer net amb Coca-Cola. El més alt, va clavar un ganivet al crani llafiscós del silur. Els ulls diminuts i els bigotis llargs del peix no es van moure. El cap era tan gruixut i dur que el ganivet es va trencar i la fulla es va encallar dins de l'animal viu encara. Va agafar un altre ganivet i li va clavar més vegades. Les abelles dringaven a la seva panxa. Quan va ser mort, el noi més alt va anar a seure lluny, sol, amb les mans brutes, de peix i de mort. Un dels altres dos va portar-li un got de Fernet. Ho has fet bé, li va dir. L'havíem de matar. És il·legal pescar-los i tornar-los a l'aigua. No són autòctons, aquests peixos. Els van portar els alemanys i han matat tots els altres peixos, tots els autòctons. Tu tampoc ets autòcton, va dir l'alt. El tercer reia, en la llunyania, que el seu amic s'hagués posat trist de matar un peix com un tauró. Al sagón, feia esforços per no riure també. Rieu, rieu, covards, que l'he hagut de matar Quiero ver imágenes de siluro en el agua, pero Google solo me devuelve cuerpos muertos siluros en brazos de seres que posan orgullosos del trofeo. Especie invasora, especie prohibida, especie exótica, especie que pesa y que se devora. Los siluros pueden sobrepasar los 30 años de edad. Yo ahora tengo 31, sería un siluro senil, con la boca volviéndose chiquitita, resabiada del clock y de lo furtivo. ¿Qué pececito seríais vosotras? El siluro se come en otros países. En España hubo un intento de hacerlo en conserva que nunca prosperó por las altas cantidades de mercurio que contenía. I van posar el silur dins d'una bossa de plàstic de supermercat i el van llançar a les escombraries. I no van trobar mai les arracades d'abella de l'Ada i qui sap on són ara. Xebrinya, xebra, xebra, xebra. Xebrinya, xebra, xebra, xebra. Xebrinya, xebra, xebra, xebra. Xebrinya... Xebra. Me dijeron que si decía este conjuro en gallego, los animales del comunal se separaban del común y así cada cual volvía a su casa. Debe existir una palabra ritual para los sumergidos, para los que han aprendido a dormir sujetando el agua, enraizados al lodo y a los árboles que siguen creciendo a pesar de. Una palabra para los ausentes, para los mojados, para los perdidos. Imagineu una pàgina d'un àlbum de fotos antic, dels que tenien línies esgrogaïdes de pega on col·locaves les fotos, que després cobries amb un plàstic transparent i fi. La pàgina té sis fotografies petites en blanc i negre i títols teclejats a màquina, en majúscules, sobre trossets de paper col·locats sota les fotografies. Galería del Tío Gregorio, 16 del 10 del 83. La Iglesia, Begamián, Maruja, Ramiro, Isidoro, 16 del 10 del 83. Puente de Begamián, 16 del 10 del 83. Isidoro en su casa, 16 del 10 del 83. Maruja en su casa, 16 del 10 del 83. Isidoro por dentro de su casa, 16 del 10 del 83. A la galeria del tio Gregorio ja no hi queda ni una finestra. Però sí tots els marcs. Intento apropar-me tant com puc a les fotografies per veure bé les cares de la Maruja, el Ramiro i l'Isidoro. Massa borroses per endevinar-hi una expressió clara. Una cosa que em sorprèn és que, que se'ls veu molt petits a totes les imatges. Les cases ben grans, les parets ben altes, l'església enorme, No puedo parar de imaginar todo, tot, tot de agua. ¿Cuánta agua? Yo imagino lo que pasará después de la fotografía del 16 del 10 del 83. Maruja e Isidoro de la mano. O tiene que ocurrir algo. ¿Y si no se marchan? ¿Y si deciden quedarse ahí, de pie, contando las grietas y los nuevos líquenes que vendrán con la nueva crecida del agua? No nadan. Penso en l'Isidoro i en la Maruja com si fossin personatges d'un conte. S'hauria d'escriure un conte per l'Isidoro i la Maruja. Un conte sobre l'Isidoro i la Maruja. O una cançó. Però voldria que no fos un conte trist. Almenys que no fos un conte o una cançó tristos, perquè els van omplir les cases d'aigua i silurs com si fossin peixeres. Qué bonito sería escribirle un cuento, ¿verdad? Tirar miguitas de pan para que los siluros, las arracadas en forma de abeja y las casas llenas de burbujas y agua se queden quietecitas. Y así que Isidoro y Maruja tengan su narrativa propia, una historia diferente, ajena al agua y al exilio, donde ellos siguen saliendo en una foto, pero sin pantanos ni expropiaciones posibles, donde no existe el regreso deseado al hogar porque ellos nunca se fueron. Puente de Begamián. Isidoro en su casa, Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Puente de Begamián. Isidoro en su casa, Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Puente de Begamián. Puente de Begamián. Isidoro en su casa. Isidoro en su casa. Maruja en su casa. Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Puente de Begamián. Puente de Begamián. Isidoro en su casa. Isidoro en su casa. Maruja en su casa. Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Puente de Begamián. Puente de Begamián. Isidoro en su casa. Isidoro en su casa. Maruja en su casa. Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Puente de Begamián. Puente de Begamián. Isidoro en su casa. Isidoro en su casa. Maruja en su casa. Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Puente de Begamián. Puente de Begamián. Isidoro en su casa. Isidoro en su casa. Maruja en su casa. Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Puente de Begamián. Puente de Begamián. Isidoro en su casa. Isidoro en su casa. Maruja en su casa. Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Puente de Begamián. Puente de Begamián. Isidoro en su casa. Isidoro en su casa. Maruja en su casa. Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Puente de Begamián. Puente de Begamián. Isidoro en su casa. Isidoro en su casa. Maruja en su casa. Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Puente de Begamia. Puente de Begamia. Isidoro en su casa. Isidoro en su casa. Maruja en su casa. Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Isidoro por dentro. Puente de Begamia. Puente de Begamia. Isidoro en su casa. Isidoro en su casa. Maruja en su casa. Maruja en su casa. Isidoro por dentro. Pero yo escribo este líquen. Líquen. Organismo que surge de la simbiosis entre un hongo, micobionte y una alga, ficobionte o una cianobacteria. También ha sido detectado un tercer organismo en esta unión, una levadura. De la división basidiomicota. De la que aún no se conoce su función. Los líquenes crecen en sitios húmedos, extendiéndose sobre las rocas o las cortezas de los árboles en forma de hojuelas o costras grises, pardas, amarillas o rojizas. Pero yo leo este liquen, donde escribí los nombres en catalán con el artículo. El Isidoro. La Maruja. Y sonrío recordando a todas mis tías de Barcelona que volvían en verano al pueblo como si no se hubieran ido nunca. Mi tita Carmen siempre decía, Ay, la María, qué grande y qué guapa está. Cada vez se parece más a la Carmen. Mi madre. Mi tita Carmen murió un lunes aquí, un lunes de agosto aquí, en Barcelona. Hasta el viernes siguiente por la tarde no pudo volver al pueblo. Abrimos su casa y regamos el patio al caer la noche, para que pensasen que ella no se fue sin despedirse. Murió en un hospital, creyendo que estaba en su pueblo, cerca de lo suyo, oliendo el azar del patio por las noches, las voces de las vecinas asomándose al saguán, el motor que anuncia a los que regresan del campo a la hora de comer. Tuvo que morirse y dejar unas macetas que la siguen esperando y una historia como la de tanta y tanto a la que yo llego tarde, la de esos que se marcharon para no volver. Y de la nada aparece una piedra que de lejos se ve que está tumbada, como descansando las últimas moléculas de agua del embalse de Valdecañas solas con ella, acompañando su sueño alrededor musgo recién descubierto, como si, como si fuera él el que le dio forma a este pequeño animalito de piedra. Un berraco. He sonreído al imaginar unos brazos acostando al animal de piedra sobre la tierra, con cuidado, cantándole una nana, un presagio, una señal, una manera de avisarnos, de escribirnos desde el pasado de alguien que sabe que vendría al agua algún día y que luego no volvería jamás. Hi ha una pedra germana d'aquesta a la vall de Bianya. Diu la llegenda, o almenys alguns expliquen, que quan Aníbal va creuar la península amb 90.000 soldats, 12.000 genets, 8.000 mercenario íbero i 37 elefants, va passar, entre molts d'altres llocs, per la vall de Vianya. I conten que un pobre pastor va veure aquelles 37 bèsties i es va quedar tan impressionat que va esculpir un elefant en una roca que encara avui en dia es pot trobar boca terrossa i coberta de molsa dalt del Puig Solana. Ja que explica que van ser els terribles terratrèmols d'Olot del segle XV els que van trabocar la pedra de l'elefant. Hi ha qui diu que ja la van esculpir així, tombada, assenyalant el terra. I encara hi ha qui afirma que si la pedra la va esculpir un pastor o una pastora, era un pastor o una pastora del segle XX que els elefants els havia vist a la televisió. Però a mi, honestament, No importa qui el dibuixés. al que me agradan son todas las posibilidades. La pedra de l'elefant como una llavor para muchas posibles historias. ¿Conocéis la leyenda del Coll del Pal? Un terreno que dicen desolado, pero siempre sus pastos han sido aprovechados por los pastores. ¿Por qué entonces esa desolación? Quizá vendrá de esa leyenda de un caminante que quería subir al collao mientras la niebla se volvía cada vez más pegajosa. Más densa, ocultando el sendero, esperando deseosa el viento y la nieve. ¿Cómo sonó exactamente el primer copo al caer? ¿Repararía el caminante? Arriba, unos pastores cosiraban a sus animales el invierno se acercaba y de qué manera. Y ellos, ellos lejitos. Lejitos de casa. Tuvieron que quedarse a pasar la noche en el puerto. ¿Habría chozo, braña o majada? Sí, había una cabaña, chiquitita y temblorosa, que dejaba la lluvia y el viento pasar. Dentro la lumbre, afuera el cuervo. Y su gran nido una y otra vez, y su gran nido una y otra vez, avisaba sin agüero. Qué injustos hemos sido siempre con ellos. Que un invitado, el caminante, se acercaba. La lumbre siempre calienta y esa noche era la única que hablaba. Era la única que hablaba. Porque no cabía un cuerpo más entre cuerpos de animales y demás seres. Así que volvió sobre sus mismas pisadas, buscando un huequito de calor entre las piedras, un huequito de calor. Quizá pudo llegar a oír el latido del musgo así, acurrucado bajo la nieve. Pero no pudo. El cuerpo no pudo. La voz no pudo. Pero no pudo. El cuerpo no pudo. La voz no pudo. Pero no pudo. El cuerpo no pudo. La voz no pudo. Y al día siguiente lo cubrieron con guijarro y ramita. Con guijarro y ramita. Dicen que siempre hay sol sobre su tumba. Y que los pastores nunca abandonaron el puerto de montaña, se quedaron allá arriba, se quedaron allá arriba, hermanos entre sí. Con la voz y con el cuerpo convertidos. Con la voz y con el cuerpo convertidos, uno a uno, a uno, a uno, a uno, en piedrecitas. Insectos. Húmedas. Solo queda un charquito que por que la noche va jabalí revolcarse. Las plantas dejan agua clara. Entre las grietas y, que claro, así como van a beber Las arañas. Los ratones. Y los nuevos ciervos, María. Y cogí la zaga al día siguiente, María. los gatos. Para que todo el agua quedara juntita y limpia los topos en los huertos, a los que nadie que habrá la noche revolcarse y apenas las cucarachas, las hormigas, así que todos sus sonidos, pájaros y los nuevos ciervos maridos, al día siguiente, María, para que todo el agua quedara juntita y limpia, líquenes, que solo queda un charquito, las que nacen va los jabalí a revolcarse y apenas dejan piedras, líquenes, piedras, líquenes, piedras, líquenes, piedras, líquenes, piedras, piedras. Todas las historias empiezan en el agua. toda la historia empiezan en el agua. Empiezan en empiezan con un verbo. Todas las vidas empiezan con una célula. Empiezan con una célula. Todas las historias empiezan en el agua. Todas las historias empiezan en el agua. Todas las historias empiezan, con un verbo. Con un Todas las vidas empiezan con una célula. Empiezan con una célula. Todas las historias empiezan en el agua. Historias Todas las historias empiezan con un verbo. Todas las historias. Todas las vidas empiezan con, un con una célula. Todas las vidas empiezan con una célula. Toda la historia empieza las historias empiezan en el agua. Empiezan con un verbo. Todas las historias. Toda la vida empiezan con una célula. Todas las historias empiezan con una célula. Todas las historias empiezan en el agua. Todas las historias empiezan con un verbo. Todas las historias empiezan con una célula. Todas las historias empiezan con el agua. Todas las historias empiezan en el agua. Todas las historias empiezan con una célula. Todas las historias empiezan en el agua. Todas las historias empiezan con un verbo. Todas las vidas empiezan con una célula. Todas las historias empiezan en el agua. Con una célula. Todas las historias empiezan con un verbo. Todas las vidas. Gràcies per assistir a la Bienal de Pensament Ciutat Oberta. Seguiu les indicacions del personal d'acomodació per garantir una sortida ordenada i mantenint la distància de seguretat. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Bé, doncs aquest és l'àudio que, que us he editat a, a partir del vídeo que va publicar el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, en aquesta Bienal de Pensament que es va fer aquest mes d'octubre. Eh, això que hem escoltat originalment eh, es va fer doncs, al carrer, a Barcelona, el 13 d'octubre d'aquest any 2020 i hem escoltat a eh, la cantant Maria Arnal i a les escriptores Maria Sánchez i Irene Solà. I continuarem amb un altre d'aquests diàlegs que es va fer tres dies més tard, el 16 d'octubre, també d'aquesta Bienal del Pensament i en aquest cas, com ja us he avançat abans, en el sumari del programa escoltarem el professor de Ciència Política i autor de diversos llibres sobre el col·lapse, Carlos Taibo, i també a eh, la professora de Filosofia i escriptora Marina Garcés. Amb aquests diàlegs hem arribat a dos quarts i set minuts de set de la tarda, així és que amb el temps just per poder escoltar l'inici d'aquest diàleg amb Carlos Taibo i completar el menú d'avui amb aquest tercer plat. Així és que, sense més preàmbuls, anem a escoltar en Carlos Taibo. Seguim a l'Eco de la Vall, aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM. Mm. i també per internet a radiolesplanes.com. Continuem. aquests fragments de percussió i de música que hem escoltat en el muntatge eh, del reportatge eh, amb què hem començat el programa, del documental El riu Ter, així com d'aquest diàleg Les veus del planeta i aquest darrer que escoltarem, Evitar el col·lapse, són del grup brasiler, del grup de música brasiler, Watki. Ho repeteixo, Wakti, amb K, Wakti. Wakti. Empiezas tú. tú. sí, sí. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por haber pensado en mí para participar en este acto y permitir que mantenga un diálogo con Marina y también con vosotras y vosotros. Voy a intentar transmitiros cinco ideas. ¿Cuál es la primera de ellas? Cuando hace cuatro años, en 2016, publiqué ese libro que acaba de mencionarse, Colapso, incluí un capítulo, era inevitable, sobre las causas previsibles del fenómeno correspondiente. Y la tesis principal que desarrollaba entonces apuntaba a la existencia de dos causas principales, el cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas de las que hoy disponemos, acompañadas de otras causas de carácter aparentemente menor y secundario que podrían oficiar, sin embargo, como multiplicadores de las tensiones. Y entre ellas mencionaba la crisis demográfica, la crisis social, la crisis financiera, la crisis de los cuidados, la proliferación de violencias varias o el desarrollo de epidemias y pandemias. Tengo la impresión de que a lo largo de este año y al calor del coronavirus, se ha producido cierto grado de inversión del relieve de estos dos tipos de factores. ¿Por qué lo digo? En lo que respecta al primero, quiero recordaros que, ante todo, en la primavera asistimos a la manifestación de tres fenómenos muy significativos. Una reducción llamativa en la contaminación en todo el planeta, un retroceso en el consumo de combustibles fósiles y, en fin, un freno brutal experimentado por el proceso de turistificación. En lo que respecta, sin embargo, a los factores secundarios, hemos asistido, desde mi punto de vista, a la gestación de una bola que se ha ido engordando al calor de las crisis sanitaria, social, financiera y de los cuidados. Una bola cuyo sentido permite augurar la idea de que nos encontramos en una suerte de antesala del colapso. Debo subrayar en paralelo que al calor de esa bola se ha configurado una genuina pandemia represiva, que tiene su manifestación principal en un conjunto de medidas, bien las conocéis, que nos sitúan en un escenario delicado si lo vinculamos con el concepto de ecofascismo. No quiero invocar ninguna tesis conspiratoria, yo sé que cuando el señor Sánchez en el mes de marzo decreta un estado de alarma, no está pensando en un horizonte ecofascista. Pero quienes se hallan por detrás del señor Sánchez, quienes cortan, vamos a decirlo así, el bacalao, a buen seguro que han tomado nota del ejercicio formidable de servidumbre voluntaria de buena parte de la población, materializado simbólicamente en eso que hemos dado en llamar los policías de balcón. Segunda de las observaciones que quiero haceros. ¿Cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que emergerá después del colapso? Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. Aún con esta cautela, enuncio varios de esos rasgos. El primero, una reducción significativa de la población planetaria, que se ajustará ciertamente a patrones muy diferentes según unos u otros escenarios geográficos. El segundo, un retroceso llamativo también en la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil, tal y como hoy la conocemos, y también, y por cierto, con el propio proceso de globalización. Debo recordaros que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, y que lo más sencillo es que esta herramienta de transporte quiebre más antes que después. Un tercer rasgo importante asumirá la forma de un golpe muy fuerte, que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las Fuerzas Armadas experimentarán un golpe muy severo que reducirá significativamente sus capacidades de acción. En un cuarto escalón y en el terreno económico asistiremos a una quiebra del crecimiento general, acompañada de la quiebra de muchas empresas, de extensión del desempleo, de problemas sin cuento para, para los ya de por sí maltrechos estados del bienestar y, en fin, de subidas en los precios de los bienes básicos. El golpe, en suma, será significativamente más duro en las ciudades que en el mundo rural en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán por igual. Saldrán razonablemente bien paradas aquellas que disponen de superficies agrícolas importantes a su alrededor, que cuentan con agua en abundancia, que se hallan en encrucijadas de caminos y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en el transcurso de los tres últimos lustros. En el medio rural el escenario será más llevadero, pero no debemos engañarnos pagaremos los platos rotos derivados de la mecanización, del mal uso de los suelos, del monocultivo y, en general, de la mercantilización de todas las relaciones, a lo que se agregará el riesgo evidente de que la huida masiva de población procedente de las ciudades se traduzca en problemas crecientes dentro del propio mundo rural. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones? A menudo me han preguntado si mi percepción de lo que ocurrirá después del colapso se ajusta a la metáfora de una tercera guerra mundial. Siempre he respondido que no. La metáfora de la guerra mundial reclama la existencia de grandes potencias que compiten entre sí, dotadas de maquinarias militares importantes. Yo estoy pensando más bien en un orden neofeudal, en virtud del cual en recintos geográficos muy próximos entre sí se manifiesten reglas del juego con frecuencia muy diferentes, que unas veces revelarán la pervivencia de muchas de las estructuras de poder tradicionales y en otras ocasiones, por el contrario, iluminarán el ascenso de movimientos de carácter emancipador. En ese libro de 2016 le prestaba atención a dos horizontes precisos el del ecofascismo y el de los movimientos por la transición ecosocial. Debo dejar claro que no estoy sosteniendo en modo alguno que son los dos únicos horizontes imaginables. Me interesaba, sin embargo, aislar estos dos porque creo que aportaban riqueza argumental. Ya sé que el término ecofascismo es moderadamente sorprendente. ¿Por qué? estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba, en su caso, el despliegue de prácticas de corte vegetariano. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana el libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Cuando trabajé en el capítulo sobre los movimientos por una transición ecosocial, rápidamente me percaté de que quienes habían trabajado sobre ellos con anterioridad bebían en la abrumadora mayoría de los casos de una vena libertaria. Las herramientas conceptuales que manejaban hablaban de sociedades articuladas desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia y acción directa, desde el apoyo mutuo. Intenté en ese capítulo perfilar un sexálogo de verbos que debían retratar lo que a mi entender eran las tareas principales de esos movimientos. De crecer, desurbanizar, destecnologizar, descomplejizar, descolonizar y despatriarcalizar nuestras sociedades. Debo aclarar, de todas maneras, que la discusión que acabo de acometer debe perfilarse en torno a otros debates paralelos. Por ejemplo, no es lo mismo un ecofascismo aplicado antes del colapso que un ecofascista desplegado después con un escenario general de debilitamiento de las instituciones. De la misma manera que no es el mismo el proceso de un colapso rápido que el que se materializa en un colapso lento que podría permitir que esas instituciones reconstruyesen buena parte de sus capacidades de poder. ¿Cuál es la cuarta de mis visiones? En el mundo en el que yo me muevo, que es el mundo libertario entendido en un sentido muy general, creo que hay dos percepciones muy diferentes en lo que respecta a qué es lo que debemos hacer en relación con el futuro. La primera sugiere que tenemos que construir un mundo nuevo desde cero. La segunda, en cambio, entiende que, a pesar de todo, en nuestras sociedades o en otras sociedades geográficamente alejadas, hay mimbres suficientes para aprovecharlos y construir un mundo nuevo. Me parece que al respecto no es una mala recomendación la que sugiere leer a un anarquista alemán asesinado en 1919 llamado Gustav Landauer, un pensador al mismo tiempo oscuro y extremadamente luminoso. Yo tengo que creer por necesidad en la gente común, porque si no, nada de lo que digo tendría ningún sentido. Me vais a permitir que os recuerde que en el momento inicial del estado de alarma, en el mes de marzo, proliferaron como setas los grupos de apoyo mutuo. Y mi experiencia personal, que convendré que no era muy profunda, me aconseja concluir que en la mayoría abrumadora de los casos, esos grupos de apoyo mutuo, llamativa la opción terminológica, por cierto, eran perfilados por gente común, no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. ¿Por qué os cuento esto? Uno de los textos más interesantes que ha caído en mis manos en los últimos meses fue un artículo publicado en La Vanguardia a principios del mes de mayo. Su autor se llama, no lo conozco, Joaquín Luna. El artículo escarbaba en una cuestión interesante. ¿Por qué en dos Estados miembros de la Unión Europea, Grecia y Portugal, a principios de mayo, el número de contagiados por el coronavirus y el número de fallecidos de resultas de este último era significativamente más bajo que el registrado en Alemania, en Francia, en Italia o en España. El autor mencionaba un dato muy significativo. En la Extremadura española, un millón sesenta mil habitantes, a principios de mayo se habían registrado medio millar de muertos. En el Alentejo portugués, la región colindante, con un hábitat muy similar, se había registrado, en cambio, un solo fallecido. Convendréis conmigo en que el dato en sí mismo es muy llamativo y reclama explicaciones. El autor de ese texto asumía una explicación fundamental vinculada con el panorama político y recordaba algo que a buen seguro sabéis. En Portugal, por ejemplo, la oposición parlamentaria colaboró activamente con los gobernantes. Sospecho que a duras penas esto viene a explicar la disparidad de cifras. El autor, sin embargo, llamaba la atención sobre dos hechos que me interesa subrayar porque llaman en paralelo la atención sobre la conveniencia de prestar atención a los mecanismos de defensa que pueden operar, en su caso, en las sociedades comunitario tradicionales. ¿Cuál era el primero de esos hechos? En esas sociedades no hay residencias de ancianos o tienen una presencia menor. No descubro nada cuando recuerdo que, según una estimación, la mitad de los muertos por coronavirus en todo el planeta se han producido en residencias de ancianos. Doy por supuesto que en el escenario español el porcentaje es más alto, en el portugués es algo más bajo, un 40%, pero sospecho que la abrumadora mayoría de esos muertos se vinculan con el área litoral que comunica Lisboa y Oporto, de tal manera que no remiten a la textura de las comunidades tradicionales. El segundo de los datos es que en estas últimas la mayoría de la gente, y en singular los ancianos, recela de los hospitales y de la parafernalia correspondiente, con lo cual muy probablemente asumieron un ejercicio de autoconfinamiento bastante más eficiente que el derivado de las presiones ejercidas por las autoridades. Esto que acabo de relataros me parece que nos emplaza ante una clave de explicación vinculada con el concepto de colapso que me interesa rescatar. ¿A qué me refiero? Cuando tengo más tiempo que ahora y procuro definir, aquilatar mejor el concepto de colapso, me refiero como un factor fundamental para comprender las cosas a la presencia de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Y esto en dos terrenos diferentes. El primero me obliga a recordar que cuando en ese libro de 2016 trabajé en un capítulo que estudiaba colapsos registrados en el pasado, descubrí con sorpresa y con desazón que la mayoría de los historiadores que habían trabajado sobre esos colapsos atribuían una condición negativa a tres procesos que se hacían valer en la abrumadora mayoría de ellos la re-ruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Permitidme que lo repita. Estos tres procesos, que a mi entender son fundamentalmente positivos y saludables, eran unánimemente retratados como negativos. ¿Cuál es la segunda manifestación de estos códigos valorativos que enunciaba? tengo la sospecha de que el concepto de colapso, tal y como lo manejamos aquí, tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos el escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tiene esa posibilidad de la comparación. y última de mis observaciones en forma de cuatro rápidas conclusiones. ¿Qué dice la primera? Una de las preguntas que tenemos que hacernos es si vamos a ser capaces de esquivar el colapso. En mi intuición, subrayo que se trata de tal, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación. No tengo claro, sin embargo, que esta segunda dimensión, lo de postergar, sea particularmente inteligente y recomendable. Al respecto, me parece que no está de más que rescate el título de un libro de un norteamericano, John Michael Greer, que podríamos traducir al castellano diciendo colapse ahora y evite aglomeraciones que me parece que es una recomendación muy sensata. La tesis de fondo vendrá a decir, si vamos a colapsar inequívocamente, no será preferible que aprovechemos que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, que todavía disponemos de materias primas energéticas en relativa abundancia que somos conscientes de algunos de los efectos benefactores derivados del colapso para propiciar una aceleración de este último. Segunda de las conclusiones. Me veo en la obligación de identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar materias primas energéticas que permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto o, por el contrario, obtendríamos beneficios francos y muy jugosos derivados de prescindir de muchos de los elementos de sinrazón de nuestras sociedades? Imaginaos que mañana el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del Océano Glacial Ártico una gigantesca bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se prolongue conforme a los niveles actuales durante diez años más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esa década para revisar críticamente la sinrazón de nuestras sociedades. Doy por descontado que dentro de diez años tendríamos que encarar los problemas en términos muy parecidos a los de hoy. ¿Cuál es la tercera de las conclusiones? Voy a intentar aterrizar un poco en el escenario del panorama político presente. Las fuerzas políticas emergentes y algunas de, de las no tan emergentes entre nosotras plantean discusiones muy interesantes y legítimas en lo que hace a la condición del régimen que padecemos, pero me temo que poco, o más bien nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás del régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la eterna discusión sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? en todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, en el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en el colapso. Permitidme que rescate uno de los términos que acabo de emplear, plusvalía. Como aquí hay mayoría de gente joven, me veré en la obligación de recordar que no estoy hablando de ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Me estoy refiriendo al viejo concepto del libro primero, del capital de Marx, en el que este último explica cómo los empresarios detraen de la fuerza de trabajo buena parte de sus beneficios. Hace un par de años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo que daba cuenta de un problema principal. Decía, tú que estás tan preocupado tan inquieto por la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción <laughs> es un fenómeno inquietante, preocupante, probablemente sistémico, pero remite a la marginalidad de la realidad que tenemos delante de los ojos. La plusvalía da cuenta de la explotación cotidiana de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuántas veces hablamos de la plusvalía? cuarta y última de mis conclusiones. De un tiempo a esta parte me confieso inmerso en una lucha sin cuartel contra los discursos realistas. Cuando escucho que alguien dice, es que esto que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco ningún ejemplo mejor de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el poder, haciendo en sustancia lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten incansables las mismas monsergas. Hay una frase redonda, pero un poco descortés, de Bernanos el novelista católico francés que creo da en el clavo. La frase reza, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. <laughs> Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, de tal manera que fuese literalmente inmodificable, cuando con toda evidencia la realidad que invocan responde a sus intereses más mezquinos y ruines. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. doncs no podrem escoltar a la professora de filosofia Marina Garcés, que compartia aquesta taula de diàleg amb el professor Carlos Taibo, a qui acabem d'escoltar. Així és que, bueno, us eh, remeto a, a, a YouTube, que trobareu eh, aquest diàleg juntament amb els altres d'aquesta Bienal del Pensament que es va celebrar el mes d'octubre a Barcelona, a diferents escenaris, i acabarem el programa d'avui. Acabarem amb la música de Wakti, aquest grup brasiler que ens ha acompanyat doncs, a, al llarg de tot el programa i que he utilitzat per fer les cortines i els separadors del de, el reportatge que hem escoltat a la primera hora del documental El Ter al límit, el riu Ter, que també eh, està a punt de col·lapsar, precisament, ara que parlàvem del col·lapse de la societat, doncs, en aquest cas, de l'ecosistema fluvial de el Ter. Si no el cuidem, si no el cuidem doncs, eh, pot ser que eh, pugui doncs, eh, perdre tot el seu cabal i, per tant, eh, desaparèixer. En fi, mm, mm, eh, ja hem escoltat eh, els diferents especialistes, com el biòleg i ambientòleg Pons Feliu, l'actual encara eh, director del Consorci del Ter, que com ens, parlava doncs, d'aquestes doncs, dificultats doncs, que hi ha per, perquè aquest cabal del 30% mínim mínim doncs, eh, eh, pugui mantenir en vida aquest, aquest sistema i és el que està intentant doncs, el Consorci del Ter dels diferents ajuntaments que formen la conca de, del Ter i el fraser doncs, de, de recuperar-lo, reanimar-lo d'alguna manera fent un símil amb, amb els sers humans eh, perquè doncs, eh, està ben, ben fotut, tot i que hi ha polítiques que apunten a que doncs, hi ha intenció de salvar-lo, perquè, de fet, eh, els 5 milions de persones de l'àrea metropolitana necessiten d'aquesta aigua, però, com hem dit abans, doncs, també es podria replantejar si sí, el riu Segre pot fer una aportació similar eh, i, i, en fi, eh, temes importants tenint en compte la crisi climàtica, la crisi ecològica que farà doncs, que aquestes reserves d'aigua potable doncs, vagin disminuint i que són necessàries per poder doncs, eh, no només eh, beure aigua als mm, humans, sinó també perquè puguin fer-ne ús a, a, als, als regadius, que també s'haurien d'optimitzar molt, eh, i, i, la, i la indústria, que també doncs, és un tema que ja hem anat eh, denunciant aquí eh, amb els seus doncs, eh, abocaments, eh, com es poden veure a Osona, i el documental mostrava molt bé, directes, directes a, a les rieres, en fi, una bestiesa, eh, una bestiesa que es pugui fer això encara avui en dia, no? Oh. Bé, doncs eh, aquest era el documental Alter amb el que hem començat el programa. Després hem escoltat aquestes tres fantàstiques veus de Maria Arnal, Maria Sánchez i Irene Solà, que van fer també a la Bienal del Pensament un acte titulat Les veus del planeta i que us he eh, reeditat perquè pugueu tenir la versió radiofònica aquí a l'Eco de la Vall. A Ràdio Les Planes, I hem acabat doncs, amb en Carlos Taibo, que és la última veu que hem sentit, el professor Carlos Taibo, i ens hem quedat sense poder escoltar la Marina Garcés. Però, com us deia, ho trobareu a YouTube amb aquests vídeos de la Bienal del Pensament. I amb la sintonia d'Ennio Morricone del Bo, el dolent i el lleig de la pel·lícula de Sergio Leone, m'acomiado fins al proper diumenge. Moltes gràcies per sintonitzar Ràdio Les Planes al 107.7 de la FM o a través d'internet a radiolesplanes.com. I us recordo que també teniu un podcast per escoltar els programes a la carta i que és el següent, l'ecodelavall.org. Tot junt, l'ecodelavall.org. Res més, gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi i ens escoltem, si vols, a partir de les 5 de la tarda el proper diumenge. Fins aviat!